і ховалася в очерет лише тоді, коли на плесо випливали Василь Васильович та Ірина. Якщо сісти над водою і не каламутити її, то видно, як на піскуватому, темно-жовтому дні бігають якісь жучки і плавають рибки, маленькі, неначе вилеті з срібла, і більші з червоними перами, і ще більші. Їх тут безліч. Той підводний світ мінливий і манливий. У нього можна дивитися безконечно. Особливо ж гарні ночі, тихі, теплі, сповнені таємниці і навіть перестороги. Сиділи біля багаття, підкладали дрівця і слухали хлюпання качок у лататті та далекий крик нічниці. Зорі повисли низько, були великі, теплі, хоч бери їх у руки. Над лісом, що ріс на далекій кручі, кресали метеори. Вони згорали, як люди. Він так і думав. Якось особливо близько відчував їх свою спорідненість з ними, з ніччю, озером, зорями і метеорами. Хоч і не знав, не міг знати, хто він є по відношенню до них. Він вище них, нижче, врівень з ними чи й просто одне ціле. Вище, бо мислить про них але вони породили його. Цього він Ірині не казав. І не тому, що боявся, що вона не зрозуміє. Це треба відчути. А що, коли вона не відчуває? Вона засинала просто біля багаття. Василь Васильович узяв з собою вудку примітивну з червоним дерев'яним поплавцем, з погано прив'язаним великим гачком, купив готову в магазині, але ловити рибу не вмів. Ірина пригадувала, як вправно хазяйновито стюбав жилкою по воді ірша, і їй чомусь було трохи образливо за Василя Васильовича. Та ще й так, немов його образив сам Сергій і бажала чоловікові удачі проте навіть вона розуміла, що треба хоча б знати, де ловити рибу на дні, на середині води чи біля поверхні. Треба її принадити, а він на цьому не тямився. Підказати ж йому не могла. Цю науку прийняла одерші. В себе на болотах ми ловили під саками, корзинами, а то й руками, виправдовувався він. У нас вудками не ловили. За таке взяли б на висміхи, забава, гальмування часу. Але, мабуть, якісь вищі сили прочитали її думки, і Тищенко одного разу наловив багато риби. Звісно, річ, сталося це зовсім випадково. Закинув під латаття вудку, де на гачку теліпався величезний кволий черв'як, і поплавок одразу повело в бік, а далі він пірнув під латаття. Тищенко схопився на ноги і обома руками поцупив товсте, як голобля вудилище, і витягнув чималого грамів на триста окунця. Той глибоко ковтнув гачок. Невправний рибалка ледве витягнув його з риб'ячої горлянки. Почепив свіжого черв'яка, закинув на те ж місце, і поплавець знову одразу ж помчав по воді. Василь Васильович зареготав на радощах, і вгамовувати його довелось Ірині. Вона стояла поруч, допомагала знімати рибу. А окуні хапали, неначе голодні собаки. Здавалося, вони там стояли велетенською зграєю і чатували на гачок. І було їх гибель. А потім Василя Васильовича і Ірину.